Zekalia esura ya mkaga Omurangi omukubonekerwa kwe nabona amagali ganai Omukubonekerwa kwange nshuba na gama isho kugya kugira nti mbona amagali gana nigaruga ahagati yamabanga gabiri gomulinga Egali eyambere ekaba nekururwa efarasi ziri kutukura yakabiri nekururwa ezili kwiragura yakashatu nekururwa ezili kwera yakanai nekururwa efarasi ezarunya Aho mbaza umaraika awona bayire ni mfumurana wenti rugaba wange ebibiki umaraika mpororati efarasi ezi nizija kuturuka kugya omunsi zona zaruga amukama wensi yona egali eri kukurura efarasi ezilikwiragura nigya omunsi ya bikara ezilikwera nizigya omunsi yobugyaizoba ezarunyai nizigya omunsi yakasi efarasi ezo kaza aturukire zikaba nizilibwalibwa kugenda kugya kurambura ensi Umumalaika azigambira ati iroko murambulenzi kityo zigenda zirambura hanyuma angambira neirake eliyangu ati Efarasi ezigire bikara Babiloni zichulezize ekiniga kyo mukama omunsi egyo Yoshua najwekwa orukinga Awo mukama angambira ati Omubazaye abarugire Babiloni Oyemu Heridai Tobias na Yedaya Kiro kyonene ekyo okwate omwanda oge omwa Yosia eya Zefania bakuwefeza nezaabu uzikoze orukinga urujeke Yoshua omukuwani nyamukuru mutabani wa Yehozadaki amutwe omugambiroti omukama wa mahe na gambati omuntu alikwetwa itagi naija kuramuka mbaliyali mara ayombeke buya rwensinga yomkama niwe aligyombeka kandi arakunirwa no mukama abandale anketo atware kandi anketoye harabao omukuani marabo mbiri nibaija wanganwa kurungi bagire mirembe orukinga ruraikara rwensinga rubeka ijukiro ka Elidai, Tobiasi, Yedaya na Yosia e ya Zefania. Abaliara baraija bajune kombe kabuya rwensinga yomkama. Oro eramara kushubwamu muramanya uko mukama wa mae niwe abantu mireo. Ebibyona birabao bityo kamuragira omuliro nyantayuga abyo mukama ruwanga wanyu alikubaragirira